Pirmoji Samuelio knyga, devintas skyrius. Benjamine gyveno turtingas vyras vardu Kišas, sūnus Abielio, sūnaus Ceroro, sūnaus Behorato, sūnaus Afijaho. Kišas turėjo sūnų Saulių, jauną ir gražų. Nebuvo ne vieno Izraelito gražesnio už jį. Visa galva jis buvo aukštesnis už kitus savo tautos žmonės. Sauliaus tėvui Kišai dingo asilės ir Kišas sakė savo sūnui Sauliui, imk tarną ir eik ieškoti asilių. Jie išvaikščiojo Efraimo aukštumas ir šališos kraštą, bet jų nerado. Paskui jie apėjo šalimo kraštą, bet ir ten jų nebuvo. Jie išvaikščiojo ir Benjamino žemės, bet jų nerado. Kai atėjo į Cufo šalį, Saulis tarė savo tarnui, grįžkime, kad mano tėvas užuot rūpinęsis asilėmis, nepradėtų rūpintis dėl mūsų. Tarnas jam atsakė, Šitame mieste gyvena Dievo vyras, kurį visi gerbė. Visa, ką jis pasako, įvyksta. Užeikime pas jį, gal jis pasakys, kuriuo keliu mums eiti. Saulius atsakė, ką mes nunešime tam vyrui eidami. Duona pasibaigia mūsų maišuose ir mes neturime jokios dovanos, kurią galėtume nunešti Dievo vyrui. Tarnas atsakė Sauliui, aš turiu ketvirtį šekelio sidabro ir jį atiduosiu Dievo vyrui, kad jis parodytų mums kelią. Anksčiau, kai Izraelija, kas eidavo pasiklausti Dievo, sakydavo, einu pas regėtoje, nes tą, kurį šiandien vadina pranašu, anksčiau vadino regėtojų. Saulius atsakė tarnai, gerai sakai, eikime. Jie nuėjo į miestą, kur gyveno Dievo vyras. Beidami šlaitu miesto link, jie sutiko mergaičių, einančių pasisemti vandens ir paklausė, ar yra čia regėtojas. Jos atsakė, yra, jis kaip tik jūsų priekyje. Skubėkite, nes jis šiandien atėjo į miestą, kadangi žmonės šiandien aukoja aukštumoje. Įėję į miestą, jūs to jau jį surasite, nes jis eis į aukštumą valgyti. Žmonės nepradės valgyti, kol jis neteis, nes jis palaimina auką. Po to valgo pakvestieji. Eikite, nes dabar jį dar rasite. Įeidami į miestą, jie sutiko priešais ateinantį Samuelį, kuris ėjo į aukštumą. Viešpats buvo pasakęs Samueliui prieš dieną iki Sauliaus ateimo. Rytoj apie tą laiką atsiųsiu pas tave vyrą iš Benjamino žemės, kad jį pateptum mano tautos Izraelio valdovu. Jis išgelbės mano tautą iš Filistinų. Aš pažvelgiau į savo tautą, nes jų šauksmas pasiekė mane. Kai Samuelis pamatė Saulių, viešpats jam tarė, štai vyras, apie kurį tau kalbėjau. Šitas karaliaus mano tautai. Saulius, sutikęs Samuelį, tarpuvartėje klausė, pasakyk man, kur gyvena regėtojas. Samuelis atsakė Sauliui, aš esu regėtojas, eik pirma manęs į aukštumą, ten šiandien valgysite su manimi. Rytoj tave išleisiu ir pasakysiu, kas yra tavo širdyje. Dėl asilių, kurios dingo prieš tris dienas, nesirūpink, jos jau atsirado o kam priklausys visa, kas geriausia Izraelyje. Argi ne tau ir tavo tėvo namams? Saulius atsakė, juk aš esu Benjaminas iš mažiausios Izraelio giminės ir mano šeima yra menkiausia iš visų Benjamino šeimų. Kodėl man taip sakai? Samuelis Saulių ir jo tarną įsivedė į kambarį ir pasodino juos garbingiausioje vietoje tarp pakviestųjų, kurių buvo apie 30 vyrų. Samuelis tarė vyrėjui, duok tą dalį, kurią tau liepiau atidėti. Vyrėjas atnešė gyvulio petį ir padėjo prieš Saulių. Samuelis tarė, štai ką palikau tau, valgyk su pakviestaisiais. Taip, tą dieną Saulius valgė su Samueliu. Jiems sugrįžus nuo aukštumos į miestą, Samuelis kalbėjosi su Sauliumi ant namo stogo. Aušrai brėkštant, Samuelis pašaukė ant stogo Saulių ir tarė, kelkis, kad galėčiau tave išleisti. Saulis atsikėlė ir juodu išėjo į gatvę. Jiems artinantis prie miesto pakraščio, Samuelis tarė Sauliui, liepk tarnui eiti pirmą mūsų, o tu sustok. Paskelbsiu tau viešpaties žodėjai.